Sveiciens visiem maziem un lieliem! Šis ir Radio Marija raidījums bērniem Mazie Jēzus draugi. Mans vārds ir Baiva, un vēl studijā šodien ir... E, ir Kristofers, mans vārds ir, un arī ir mans tētis Edgars, un arī mana mamma Karīna. Šodien mēs pārdomāsim par to, kas ir draudzība, un dzirdēsim par kādu, kurš vēlas mums būt īpašs draugs. Katram no mums ir daudz paziņu, bet par draugiem cilvēki kļūst tikai pēc kāda laika, kad viens otru ir iepazinuši. Katrs cilvēks vēlas, lai viņam būtu labi draugi. Droši vien arī tu vēlies, lai tev būtu labs draugs. Kristofer, kas, kas īsti ir draugs? Draugs īsti tas ir, nu, tā kā tev palīgs, viņš tev palīdz, vienmēr ir ar tevi kopā un dara visas lietas ar tevi kopā un vienmēr būs ar tevi un, jā, to es, es zinu par draugiem un Jā. Vai tev ir draugi, vai tev ir kādi labi draugi? Man ir ļoti daudz labu draugu. Man ir arī viens draugs. Nu, es izstāstīšu par viņu, kā mēs iepazināmies. Nu, bija tā, ka eh, nu, tā kā, nu, es biju, man bija draudzene, nu, mēs vēl nebijām draugi. Nu, viņa bija Omas bērnu dārzā man, un vecāki man nevarēja par to pieskatīt, jo viņiem bija kaut kas darbiņi un viss kaut kādas tādas lietas, tā kā man vajadzēja ar Omi iet uz bērnu dārzu. Un eh, tā arī e, tur bija tāda meitene. Nu, viņi ēda pusdienas. Nu, jā, un eh, tā kā es nezināju, man arī gribējās. E, tad pēc tam sanāca tā bija meitene. Viņa vienkārši e, tieši pateica, kurš grib tā kā padalīties ar mani. Un tā meitene pateica, kad, ka viņa grib mani dalīties. Viņu sauc Madara, un uh, viņa gribēja ar mani dalīties. Un, uh, Tā kā mēs dalījāmies, tad arī mūsu draudzība bija tāda, ka vienkārši mēs iepazināmies. Un tas jau bija tad, kad mēs bijām maziņi. Un, uh, Un mēs tā kā iepazināmies, mēs palikām par draugiem. Un tagad mēs no šī laika, sešus gadus veselus, e, jau e, esam kopā kā draugi. Un ar ko jūs dalījāties? Mēs dalījāmies ar kotleti. Mm, tad ļoti garšīgi sākās šī jūsu draudzība. Karina un Edgars, kā, kā ir ar jums? Vai jums ir draugi? Un kas ir īsts draugs? Jā, ļoti labs jautājums. Uh, tie draugi, man liekas, ar katru gadu paliek mazāk. un, un agrāk man varbūt bija ļoti, ļoti daudz draugu. Likās, tur bija simtos, divsimtos, bija visādas tur sociālajie tīkli jau arī agrāk, un kuru tā kā draudzēs, un likās, tie ir draugi. Tad vēl, vēlāk ejot. Uh, tu saproti, ka viņi paliek, jā, kad arī kāds teica, nu, tur uz vienas rokas vai divām rokām var saskaitīt, cik draugi, nu jā, bet es, es redzu, ka man ir daudz draugi. Uh, viens tāds stāsts bija, kad uh, iepazinos vienu kristiešu puisi, un beigās izrādās, ka mēs esam vienā dienā dzimuši, un viņš ir viens no arī no maniem labiem draugiem, Un, jā, kaut gan mēs dzīvojam atsevišķās vietās, mēs sazvanāmies, sarakstamies, vienmēr tiekamies. Tā kā jā, ļoti mīļš sirdī, un viņš ir draugs, un mēs varam dalīties. Un, jā, draugs ir tas, ar kuru tu droši vien vari iet, doties un, un dalīties arī dziļākas pārunas un lietas, kas tevī jā, dzīvē tev varbūt nav tik viegli, kam tu visiem neteiksi tādas kaut kādas lietas, kam tu vari uzticēties un būt kopā. Kā mēs varam piedzīvot draudzību? No, nu, tā kā man eh, ir ļoti daudz draugu, bet šis ir stāsts par manu ģimeni, bet tā, ka tas ir par draudzību, jo mēs, tā kā, nu, visiem ir uh, mammas un tēti, un tas ir uh, ļoti labi, un es, mamma un tēti, man visa ģimene ir kā vislabākie draugi, un uh, viņi arī ļoti jauki un palīdz un visu izdara, kas jādara. Un arī viena lieta ir par to, nu, kad mē, mums bija māja, mēs, e, nu, mums bija vecās lietas, nu, iekšā tādā maisā. Un e, ma manai mammai, nu, viņa paņēma to maisu, gribēja apsīties, kas tur iekšā. Viņa ņēma ārā lietas un bija, nu, tas izklausīsies sāpīgi, bet e, manai mammai bija tā ieķērās āķis pirkstā un... Uh, pēc tam eh, bija tā, ka eh, nu, es aizgāju pagrabā, un uh, tur bija tā kā tādas, nu, blakus durvis. Uh, tad, kad nevien, tad, kad mamma neredzēja, es uh, biju tajās, nu, durvīs, un es par viņu lūdzos uh, par to āķi, un tad uh, mamma, nu, man mamma uh, uzgāja uz uh, augšā, uz, uh, nu, lai tā kā izņemt to āķi, un tad pēc tam eh, viņa izvilka to āķi, un pēc tam viņa apstījās. Viss bija kā no jauna āda, tā kā nekas nebūtu noticis. Jā, tāds kā brīnums. Un Bībelē mēs lasām šādus vārdus. Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder debesu valstība – Ko Jēzus teica? Tādiem pieder debesu valstība. Laidiet bērniņus pie manis. Jēzus ir draugs tev un man. Jēzus, mans draugs, varu laimīgs es būt. Jēzus, mans draugs, varu laimīgs es būt. Jēzus mans draugs, varu laimīgs es būtu, Jēzus mans draugs. un mēs varam arī ar Jēzu sarunāties. Kristofer, vai tu zini, kā sauc sarunu ar Jēzu? Sana, saruna ar Jēzu saucas par lūkšanu. Mm. Tagad mēs noklausīsimies kādu stāstu par to, jā, kā mēs varam, kā, kā mazais ganiņš mācījās lūgties. Kādu svētdienas rītu mazais aitu ganiņš skatījās uz savām aitām un dzirdēja, ka noskan baznīcas zvani. Un skatoties, kā cilvēki gāja garām viņa ganībām ceļā uz baznīcu, viņš pie sevis domāja, es vēlētos parunāties ar Dievu, bet ko lai es viņam saku? Viņš nekad mūžā nebija mācījies nevienu, nevienu lūkšanu, tāpēc noliecies ceļos, viņš sāka skaitīt alfabētu – Viņš atkāršu, atkārtoja šo lūkšanu vairākas reizes. Tad kāds vīrs, sadzird, sadzirdējis zēnu balsi, paskatījās caur krūmiem un ieraudzīja mazo zēnu, nometušies uz ceļiem, ar lūkšanās saliektām rokām un aizvērtām acīm, atkārtojot alfabētu. Viņš pārtrauc zēnu. Ko tu dari, mazo zēnu? Viņš jautāja. Zēns atbildēja, es lūdzos. Vīrs izskatījās pārsteigts un teica, bet kāpēc tu atkārto alfabētu? Zēns paskaidroja, es nezinu nevienu lūkšanu, bet es vēlos, lai Dievs par mani parūpējas, lai viņš man palīdz rūpēties par manām aitām. Un tad es domāju, ja teikšu visu, ko es zinu, tad viņš saliks šos burtus kopā, lai tie pārtop par vārdiem. Tad viņš zinās visu, ko es gribu un kas man būtu jāsaka. Vīrs pasmaida un teica, lai svētītu tavu sirds, Dievs noteikti to izdarīs. Viņš devās uz baznīcu pilnīgi pārliecināts, ka tas bija labākais predikts, ko viņš tajā dienā varētu dzirdēt. Varbūt, ja mēs domātu kā mazi bērni un ļautu Dievam pašam salikt no burtiem kopā vārdus par to, kas mums būtu jāgrib un kas mums būtu jāsaka, tad iespējams, ka lietas mūsu dzīvē darbotos daudz labāk nekā plānojām. Jā, tāds bija stāsts par, par ganiņu, kā viņš mācīja lūgties. Un lūkšana ir laiks, ko mēs pavadām kopā ar Jēzu. Tā ir saruna ar saviem draugiem. Mēs arī sarunājamies. Un Jēzus vēlās būt mūsu draugs. Viņš vēlas būt kopā ar bērniem. Ar draugiem mēs pavadām arī kopā laiku. Bet kā mēs varam lūgties? Par to katrs varētu pārdomāt. Vislabāk var sarunāties, ja apkārt ir kluss. Tad mēs varam Dievu labāk sadzirdēt. Lūkšanas laikā mēs varam arī atvērt savas sirds ausis. Kā tas varētu būt? Atvērt savas sirds ausis sirds ausis varētu būt tā, ka varbūt tā mēs mēģinam ieklausīties nevis ar ausīm, kas notiek apkārt mums, eh, kādas skaņas vai nezinu, dabas vai cilvēka radītas, bet vairāk tiešām, ko Dievs uz tavu sirdi runā tajā brīdī, ko viņš grib pateikt, vai kaut kādas varbūt tur iesaistīts vairāk sajūtas. Tā es redzu ar sirds ausīm. Jā, tas ir mums jābūt ļoti, ļoti vērīgiem un klusiem un mierīgiem. Ko mēs gribam Jēzum šodien pateikt? Ja Jēzus ir mūsu draugs un mēs ar viņu varam sarunāties, ko mēs viņam gribētu šodien teikt? Es gribētu teikt, ka es pateicos, es pateicos Tev, Jēzu, ka Tu esi bērnu draugs, ka tu esi visu mūsu draugs. Un es pateicos par to, ka tu vēlies īstu draudzību ar katru no mums. Par ko mēs vēl varam šodien pateikties? Es varu pateikties to dievam, kad viņš vispār mūs eh, radīja, jo Vispār viņš radīja mīlestību un draudzību, un draudzība ir vislabākā uz pasaules. Un viņš to visu uh, radīja, un es varu pateikties, kad, uh, eh, tiešām, ka viņš radīja tādu draudzību un uh, mīlestību. Es varu pateikties par to, ka uh, mēs esam ticīgi, un kad mana ģimene ir ticīga, un jā, es par to varu pateikties. Pārdomāsim par Jēzus draudzību un pateiksimies savās lūkšanās. Pārdomāsim par to, par ko mēs varam vēl pateikties, un tiksimies nākamajā raidījumā. Jēzus draugi! Es nešaubos, ka Jēzus ir mans draugs! Mazie Jēzus draugi!